het gesterwe, en Samla uit Emsreka het in sy plek geregeer. En Samla het gesterwe, en Sal uit Er, Webu, al die rivier, het in sy plek geregeer. En Sal het gesterwe, en Ba, Elhanan, die sien van Akbor, het in sy plek geregeer. Nadat Ba, Elhanan gesterf het, het Adat in sy plek geregeer, en die naam van sy stad was Pai, en die naam van sy vrouw was Meyetbel die dochter van Matred, die dochter van Em, Saab. Toe Hadad gesterf het, was die voorste van Edom, die voorste Mna, die voorste Alio, die voorste Jetet, die voorste Oolipma, die voorste Ela, die voorste Penon, die voorste Kenas, die voorste Eman, die voorste Mipsar, die voorste Emgdeel, die voorste Iram, dit was die voorste van Edom.